Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 25-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր, սահմանվել է հանրապետության կառավարության կառուցվածքը, նշանակվել են կառավարության անդամները։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մի շարք pedagogical գերատեսչությունների աշխատակազմներին ներկայացրել է նորանշանակ նախարարներին։ Երևանի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մասնագետներն Արցախում են։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կժամանեն հոկտեմբերի սկզբին։ Եվրոպացի օմբուդսմենները թույլ չեն տվել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին քաղաքականացնել Ռուբեն Մելիքյանի մասնակցությունը Եվրոպական օմբուդսմենների ինստիտուտի վեհաժողովին։ Արմեն Աշոտյանը եւ Մանե Թանդիլյանը վերադարձել են Բաքվից։ Ստեփանակերտում կայացել են նա ում սպասում էին ֆիլմի առաջնախաղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 25-ից ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Նախագահի հրամանագրով սահմանվել է կառավարության հետևյալ կառուցվածքը. պետական նախարար, առողջապահության նախարարություն, արդարադատության նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարություն, բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն, էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, քաղաքաշինության նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն։ Սահմանվել են նաև պետական կառավարման այլ մարմիններ՝ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն։ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել են պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, առողջապահության նախարար Կարինա Աթայանը, արտարադատության նախարար Արարա Դանիելյանը, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը, աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, Բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Վազգեն Միքայելյանը, գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայդ Միրզոյանը, էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահramanյանը, ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Ըստ նախագահի հրամանագրերի սահմանվել են այն նախարարների կազմը, որոնց գործնեությունը համակարգվելու է պետական նախարարի կողմից, ինչպես նաև պետական սեփականության եւ ֆինանսների կառավարման ոլորտում նախագահի կողմից պետական նախարարին վերապահված լիազորությունների շրջանակը։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրի համաձայն տեղի են ունեցել մի շարք կառուցվածքային փոփոխություններ, մասնավորապես Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունից առանձնացվել է զբոսաշրջության վարչությունը եւ ընդգրկվել մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության կազմում։ Նախագահի աշխատակազմի կառուցվածքում ստեղծվել է կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում, որը նախկին կառավարության աշխատակազմի իրավահաջորդն է։ Նախկին կառավարության աշխատակազմի որոշ ստորաբաժանումներ ընդգրկվել են տարբեր մարմինների կազմում։ Պետական նախարարի աշխատակազմում են ընդգրկվել սոցիալ-տնտեսական վարչությունը, ինչպես նաև տարածքային կառավարման բնագավառում գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումները։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կառուցվածքում են ընդգրկվել անշարժ գույքի, կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման վարչությունները, գեոդեզիայի եւ հողային պետական տեսչությունը։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության կառուցվածքում են ընդգրկվել բնակարանային հարցերի վարչությունը, վերաբնակեցման եւ միգրացիայի բաժինը։ Նոր գործառույթներին համապատասխան հաստատվել է նախագահի աշխատակազմի, ինչպես նաև նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրությունները եւ կառուցվածքները։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով սահմանվել է կառավարության գործնեայության կազմակերպման նոր կարգ։ Նույն օրը նախագահը ստորագրել է հրամանագրեր, համաձայն որոնց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արայիկ Լազարյանը նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետաշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Դանիելյանը նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ պետաիրավական վարչության պետ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մի շարք գերատեսչությունների աշխատակազմերի ներկայացրել է նորանշանակ նախարարներին։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի ներկայացնելով նորանշանակ նախարար Սերգեյ Շավերդյանին Բակոս Հակյանը տեղեկացրեց, որ իր հրամանագրով համակարգի արդեն պաշտոնաթող նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշանակվել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար։ Հանրապետության ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց Նարինե Աղաբալյանին համատեղ աշխատանքի համար, նշելով այն առաջընթացը, որոնք ձեռք են բերվել վերջինիս ղեկավարության օրոք։ Բակոս Հակյանի խոսքով Նարինե Աղաբալյանը պատվով է կատարել իր արժեվ դրված խնդիրները։ Ես հարգել եւ հարգում եմ նրա աշխատանքը, ուղղված մեր մշակութային կյանքը համապատասխանացնելու երկրի պահանջներին, ասել է թե հարգում եմ ձեր բոլորիդ աշխատանքը Արիտ ունեցել եմ այս տարիներին անդրադառնալու, գնահատելու այդ կատարված աշխատանքը եւ մեկ անգամ չէ, որ ներկայացնելով իմ տեսակետը նշում էի, որ բացառված է կամ անհնարին է տնտեսության ոլորտում արձանագրել այս կամ այն հաջողությունը առանց լիարժեք մշակութային կյանքի։ Եվ ես չեմ պատկերացնում մեր երկրի առաջընթաց, նրա շնացումը եւ զորացումը առանց մշակութային կյանքի։ Այդ ամենը հաշվի առել Տիկին Նարինեն եւ ամբողջությամբ կատարել է իր առաջադրանքը։ Ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին երկրի ղեկավարը նշեց, որ նա նոր մարդ չէ մշակույթի ոլորտում, նրա գործնեությունն անմիջապես առնչվում էր մշակութային կենքի հետ։ Բակո Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, որ Սերգեյ Շավերդյանի փորձն ու գիտելիքները հնարավորություն կտան հաջողության հասնել համակարգում իրականացվելիք լայնածավալ ծրագրերի իրագործման հարցում։ Արցախի նախագահն այսօր աշխատակազմերի ներկայացրել է նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի, ֆինանսների, բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների, էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարներին։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է խորհրդակցությունների հիմնական նպատակը հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի քննարկումն էր, ինչպես նաեւ բանակցային գործընթացի ակտիվացման ուղղված ուղիների որոնումը, նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպման նախապատրաստումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նշում են, որ նախագահների առաջիկա բարձր մակարդակի հանդիպումը կնպաստի կողմերի միջև փոխվստահության ամրապնդմանը, ինչպես նաև հակամարտության առանցքային խնդիրների շուրջ փոխզիջումային որոշում նրանց մոտ քաղաքական կամքի դրսևորմանը։ Երկու երկրների արտգործնախարարները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել աշխատել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ մոտապագայում բարեհաջող հանդիպում կազմակերպելու համար։ Համանախագահները մտադիր են այցելել տարածաշրջան հոկտեմբերի սկզբին։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հերթական անգամ Երևանի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մասնագետներն Արցախում են։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երկու օր Իզմիլյան բժշկական կենտրոնից ժամանած բժիշկները Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում անցկացրին քաղաքացիների ընդունելություն։ Այսօր ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած Ստեփանակերտի հիվանդանոցը հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր հետազոտություններ։ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնորեն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի ամբիոնի վարիչ Արմեն Չարչյանի խոսքով Արցախում նրանք իրականացնում են կոնսուլտացիոն ծրագրեր, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակ քաղաքում։ Այսի գաղափարը հետևյալն է. հնարավորինս մոտեցնել մեր գիտության եւ տեխնոլոգիաների վերջին նվաճումները Արցախի բնակչությանը եւ սերտ կապեր հաստատել Արցախի բժիշկների հետ։ Այցելուների մեջ հիմնականում մեծ թիվ են կազմում այն հիվանդները, ովքեր կարիք ունեն մշտական բուժման։ Նախ հետազոտվում են հիվանդները, այնուհետև անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում են անհետաձգելի վիրահատություններ։ Մենք երեք հիմնական ուղղվածություն ունենք այս այցերի ժամանակ։ Առաջինը դա կոնսուլտատիվ ախտորոշիչ բժշկությունն է, այսինքն նախորդ այցի ընթացքում մենք 1200-ից ավելի հիվանդ կոնսուլտացիա արեցինք։ Երկրորդը դա վիրահատական բուժողությունն է, համատեղ վիրահատությունների կազմակերպումը, եւ երրորդը դա գիտապրակտիկ գործունեությունը, իրար հետ քննարկումներ, գլոր սեղան, այսօր սեմինար եղավ Սանոֆիի կողմից կազմակերպված սեմինարը, որտեղ ես դասախոսություն կարդացի, մեր բժիշկներից մեկը դասախոսություն կարդաց, քննարկումներ, գիտության տեխնիկայի վերջին նվաճումների ներկայացում եւ այլն։ Նշենք, որ Իդմիլյան վշկական կենտրոնից Արցախ են ժամանել օրթոպեդ վնասվածքաբան, ընդհանուր վիրաբույժ, ուրոլոգ, նյարդաբան եւ մաշկաբան։ Կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի հավաստմամբ այցելությունները կկրեն շարունակական բնույթ։ Բոլոր սեղաններ, սեմինարներ, համատեղ կոնսիլումներ։ Այ այցի հիմնական նպատակը սա է, բայց սա ես ինքս դիտարկում եմ որպես շարունակական process։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը մասնակցել է Բուխարեստում Եվրոպական օմբուդսմենների ինստիտուտի գլխավոր վեհաժողովին։ Ռուբեն Մելիքյանը մասնակցել է նաև վեհաժողովի ղեկավար մարմինների ընտրության քվեարկությանը։ Քվեարկությունը տեղի ունեցել յուրաքանչյուր մասնակցի անհատական քարտերով, որից ունեցել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Վեհաժողովի մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը եւ Արցախի նախկին օմբուդսմեն Յուրի Հայրապետյանը։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձ անձնակատար Էլմիրա Սուլեյմանովան հիվանդագին է ընդունել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասնակցությունը վեհաժողովին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Ռուբեն Մելիքյանը չպետք է մասնակցեր այս վեհաժողովին եւ սկսել քաղաքական նշանակություն ունեցող հայտարարություն անել ու պահանջել հարցի հետագա քննարկում իր պահանջած ձևաչափով առանց Ռուբեն Մելիքյանի։ Անմիջապես միջամտել է եվրոպական օմբուդսմենների գլխավոր քարտուղար Ջոսեֆ Սիգելեն, շեշտելով միջոցառմանը միայն մարդու իրավունքների տեսանկյունից խոսելու պահանջը։ Դրանով իսկ թույլ չի տրվել Ադրբեջանի օմբուդսմանին միջոցառումը քաղաքականացնելու փորձը։ Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորներ Արմեն Աշոտյանը եւ Մանե Թանդիլյանը վերադարձել են Բաքվից։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել Արմեն Աշոտյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես եւ Մանեն վերադարձել ենք Բաքվից, հիմա գտնվում ենք Թբիլիսիում։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեր քաջալերման, սատարման եւ սերտացավության համար։ Նորից հավաստիացնում եմ, որ արել ենք ամեն ինչ մեր երկիրը հավուր պատշաճի ներկայացնելու համար։ Կրկին շնորհակալ ենք եւ հուսով ենք մի քանի օրից կհանդիպենք Երևանում։ Facebook-ի իր էջում տեղադրված տեսանյութում ասում է Արմեն Աշոտյանը։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյան Սարգսյանը եւս իր կողմից շնորհակալություն է հայտնում հայ ժողովրդին ցուցաբերած աջակցության համար։ Ճիշտ է, մենք հասանելիության խնդիր ունենք։ Կհանդիպենք Երևանում եւ մանրամասն կպատմենք մեր այցի մասին եւ դուք ամբողջական պատկերացում կունենաք թե այս օրերին ինչ էր կատարվում Բաքվում։ Միջազգային լրահոսից Իրաքի քրդական ինքնավարության տարածքում սեպտեմբերի 25-ին մեկնարկել է անկախության հանրակվեն։ Քվեարկության համար տեղամասերը բացվել են տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ին եւ աշխատանքը կավարտեն ժամը 19-ին։ Ընդհանուր առմամբ անկախության հանրակվեին մասնակցելու համար գրանցվել է 5.2 միլիոն մարդ, նրանք պետք է այո կամ ոչ պատասխանեն հարցին. Դուք ցանկանում եք արդյոք, որ Քրդստան տարածաշրջանը եւ նրա սահմաններից դուրս գտնվող քրդական տարածքները դա կդառնան անկախպետություն։ Հանրահարցման արդյունքները հայտնի կդառնան տեղամասերի աշխատանքի ավարտից հետո 1 օրվա ընթացքում։ Գերմանիայի կանցլեր եւ քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Անգելա Մերկելը վերընտրվել է Բունդեսթագում Մեկլենբուրգի երկրամասի միամանդատ ընտրատարածքում, ըստ որում նրա արդյունքը զգալիորեն ցածր է եղել նախկին ընտրությունների համեմատությամբ 44%, 56%-ի դիմաց։ Մերկելն այդ ընտրատարածքից ընտրվում է 1990 թվականից եւ դեռ ոչ մի անգամ տանուլ չի տվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Սիրիայում ռուս ռազմական խորհրդականների խմբի ավակի գեներալ լեյտենանտ Վալերի Ասապովի զոհվելու մասին։ Ռազմական գերատեսչության տվյալներով գեներալը զոհվել է Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման զինյալների ականակոծման հետևանքով։ Հայկական միջօրեական Այն բանից հետո, երբ հայ ընտրողները մտահոգություն են բարձրացրել կապված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ուսանողներին տրամադրվող խորը տեղեկատվության բացակայության հետ, ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ անդամ Ադամ Շիֆը եւ կոնգրեսի նրա 7 գործընկերները նամակներ են ուղարկել Կալիֆոռնիայում պատմության դասագրքերի հրատարակիչներին, կոչ անելով դասագրքերի առաջիկա հրատարակություններում ներառել հավելյալ մանրամասներ ողբերգության վերաբերյալ։ Դա իսկապես անհրաժեշտ մաս է ցանկացած ուսանողի կրթության հասկանալու համար, թե ինչի են մարդիկ ընդունակ եւ ինչ հանգամանքներում է դա տեղի ունենում եւ ինչպես կարելի է խուսափել դրանից ապագայում, ասել է Շիֆը Գլենդել News Press-ի հետ զրույցում։ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Վրեժ Աղաջանյանը հույս է հայտնել, որ նամակները կտանեն ցեղասպանության մասին տեղեկատվության ընդլայնման։ Աշխարհը կարճ հիշողություն ունի, եւ եթե յուրաքանչյուր երեխա իմանա այդ մասին, նրանք կարող են դառնալ ապագա ցեղասպանությունները կանխող մարտիկներ, ասել է Աղաջանյանը։ Մշակութային կյանք Սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանագերտի Valex Garden Cinema կինոդահլիճում տեղի ունեցել նա, ում սպասում են կատակերգական ֆիլմի առաջնախաղը։ Ֆիլմի սյուժեն ցավալվում է ադրբեջանա-հայկական սահմանին։ Մենաներկայացում խաղալու նպատակով Ադրբեջան ժամանած դերասան Ժան-Պոլ Բոլզեկը հանգամանքների բերումով հայտնվում է սահմանամերձ մի տարածքում անսարք տաքսիում։ Նա ստիպված է լինում ոդկով անցնել մի որոշ տարածություն եւ առանց իմանալու հատում է Հայաստանի սահմանն ու հայտնվում հայկական մի գյուղում։ Ստեփանակերտում նա ում սպասում էին ցուցադրությունից առաջ հանդիսատեսին տեսաուղերձով ողջունեց ֆիլմի ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիկյանը եւ նշեց հպարտը, որ իր ֆիլմը ցուցադրվում է նաեւ Արցախում։ 1 ժամ 30 րոպե տևողության ֆիլմը նկարահանվել է երկու ֆրանսիական ու հայկական ընկերությունների կողմից եւ հագեցած է հայկական ու ֆրանսիական հումորով։ Կինոթատրոնի մենեջեր Արթուր Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ ֆիլմն ամեն օր ցուցադրվելու է Valex Garden Cinema կինոդահլիճում։ Thank you մարզասերների համար։ Պրիշտինայում Կոսովո մեկնարկեց ծանրամարտի Եվրոպայի միջև 15 եւ 17 տարեկանների առաջնությունը, Հայաստանից առաջինը պայքարի մեջ մտան 50 կիլոգրամ քաշայիններ Արա Պողոսյանը 15 տարեկան էր եւ Մոնթե Մխիթարյանը 17 տարեկան էր։ Արա Պողոսյանը երկամարտի 186 կիլոգրամ արդյունքով նվաճեց իր տարիքային խմբի Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Նա փոքր ոսկի նվաճեց նաեւ հերոն վարժությունում 105 կիլոգրամ եւ արծաթ պոկումում 81 կիլոգրամ։ Մոնթե Մխիթարյանը երկամարտի 193 կիլոգրամով արժանացավ արծաթե մեդալի, սակայն հավասարը ունեցավ, ոգում վարժությունում 91 կիլոգրամ, իսկ հրումում 102 կիլոգրամ բավարարվեց բրոնզե մեդալով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, տեղ-տեղ անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։